Բելգիայի մայրաքաղաքում բացվել է Ղարաբաղ թաքնված գանձ խորագրով ֆոտոցուցահանդեսը։ Ուսանողների միջազգային օրվան նվիրված միջոցառում Արցախի մայր բուհում։ Դավիթ Խաչատրյանն իր հաղթանակը նվիրել է Արցախի հերոս Ռոբերտ Աբաջյանի հիշատակին։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ Նոյեմբերի 17-ի լույս 18-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ ծորքերի շփման գծում հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է 100 անգամ, որի ընթացքում տարբեր դրամաչափի իրազեկային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 2400 գրակոց։ Շփման գծի հյուսիսարևելյան ուղությամբ ադրբեջանական զինուժը կիրառել է նաև հաստոցավոր ավտոմատ նռնականետ։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 Արցախի հանրապետության նախագահ Բակո Սահակյանը նոյեմբերի 17-ին այցելել է Մարտակերտի շրջանի Ալաշան տեղամաս եւ հանդիպել ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված պատերազմի հետևանքով իրենց տները լքած ու այնտեղ հաստատված թալիշցիների հետ։ Հանդիպանը քննարկվել են թալիշցիների սոցիալ-կենցաղային պայմանների բարելավման ուղղված ծրագրերի ընթացքին առնչվող հարցեր։ Նախագահը համապատասխան հանձնարարականներ է տվել շահագրգիռ մարմինների ղեկավարներին աշխատանքների պատշաճ իրականացման ուղղությամբ։ Ըստ համանքի ղեկավար Վիլեն Պետրոսյանի նոր կացարանների տեղադրումից հետո կընդունեն եւս 20 ընտանիք։ Ընթացքում ցակած բոլոր խնդիրները, լինի առօրյա թե ընդհանուր առմամբ լուծում են տալիս։ Ընդունել ենք երկու ընտանիք, մեկը Ստեփանավանից 7 շնչանոց ընտանիք, ունի 5 երեխա, 6-րդը պետք է ծնվի, ստիպված տեղավորել ենք Դրամբոն գյուղում, միջև կացարանների հարցը լուծում ստանա։ Կացարանների հարցի պայմանավորվածությունը ըստ էության ընթացքի մեջ է, հիմքերի հետ կապված աշխատանքները կատարվում են, Ինչպես նշեց դպրոցի տնօրեն Տանյա Մերժունցը, դասընթացներն ընթանում են նույն մակարդակով, սակայն նոր կրթօջախում կան չլուծված խնդիրներ։ Պայմանները ոչինչ բավարար են։ Երեխաների պատրաստվածությունը գրեթե չի փոխվել, նույն շարունակում ենք նույն ոգով, նույն ոճով, ինչպես Թալիշում ենք մենք ուսուցանում երեխաներին։ Համարյա թե ոչնչով չի տարբերվում Թալիշի դպրոցից։ Ճիշտ է, նոր շենքը շատ նորմալ է, բայց դասարանները քիչ են, չկա լաբորատորիա, գրադարանը փոքր։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ պատրաստ է հանդիպել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ, եթե դա օգուտ կբերի։ Այս մասին նա ասել է Սպուտնիկ Արմենիային տված հարցազրույցում։ Մենք երբեք չենք հրաժարվել որևէ հանդիպումից, լինի նախագահի, արտգործնախարարի, անգամ աշխատանքային մակարդակով, բայց մենք միշտ կողմ ենք, որ այդ հանդիպումներն օգուտ բերեն, ինչ որ առաջընթաց լինի։ Եթե չկա առաջընթաց, եթե մենք հանդիպում ենք, իսկ հետո չեն կատարվում պայմանավորվածությունները, ինչ օգուտ այդ հանդիպումներից, հայտարարել է Սերժ Սարգսյանը Ռուսաստանն այսօր միջազգային լրատվական գործակալության գլխավոր տնօրեն Դմիտրի Կիսելովին տված հարցազրույցում։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի խոսքով հայկական կողմը ցանկանում է եւ պատրաստ է հենց վաղը, հենց այսօր երեկոյան համաձայնագիր ստորագրել հրադադարի ռեժիմի խախտման հետաքննությունների մեխանիզմի ստեղծման մասին։ Հայաստանը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, բայց կարծում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման դեպքում պետք է հաշվի առնվի ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը, նշել է Սերժ Սարգսյանը։ Եթե մենք երկում ենք ժողովուրդների ինքնորոշման սկզբունքը, ապա մենք չպետք է դուրս գայինք ԽՍՀՄ կազմից, քանի որ դա տեղի է ունեցել հենց այդ սկզբունքի հիման վրա։ Հետևաբար այդ սկզբունքները չեն հակասում իրար, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցրել է, որ մի քանի անգամ Երևանն ու Բաքուն մոտ են եղել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման համաձայնագրի ստորագրմանը, որտեղ արտացոլված էին կարգավորման հիմնարար սկզբունքները։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական սահմանի բացմանը նա նշել է, որ այն կարող է տեղի ունենալ միայն Երևանի եւ Անկարայի փոխադարձ ցանկությամբ։ Ես միշտ ասում եմ, եւ սա միգուցե արդեն հայտնի օրինակ է, որ ցանկացած հարսանիք ու ընտանիքի ստեղծում երկուսի համաձայնությունն է պահանջում։ Այստեղ չի կարելի ասել, որ հարցը 50%-ով լուծված է։ Դա այդ դեպքը չէ։ Մեզնից այս պլանում ոչինչ կախված չէ, ասել է Սերժ Սարգսյանը։ 2017 թվականի պետական բյուջեի նախագծով Արցախին որպես Հայաստանի Հանրապետության կողմից արտաքին տնտեսական աջակցություն նախատեսվում է տրամադրել բյուջետային վարկ 47.4 4 տասնորդական միլիարդ դրամի չափով։ Այս մասին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովում ասել է ֆինանսավարկային եւ բյուջետային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Գագիկ Մինասյանը։ Նրա խոսքով հաջորդ տարվա բյուջեի նախագիծը կազմվել է հաշվի առնելով պետության առաջ ծառացած առաջնային խնդիրների լուծման հրամայականը։ Բելգիայի մայրաքաղաքում բացվել է Ղարաբաղ թաքնված գանձ խորագրով ֆոտոցուցահանդեսը։ Նպատակն է Բելգիայի եւ Եվրամիության հանրությանը ներկայացնել Արցախի զբոսաշրջային հնարավորությունները, զբոսաշրջային ընկերություններին տեղեկացնել եւ ցույց տալ, որ Ղարաբաղն այլընտրանքային туриզմի վայր է իր խոհանոցով, բազմադարի ավանդույթներով եւ մշակութային ժառանգությամբ։ Ցուցահանդեսի եւս մեկ նպատակն է Եվրոպային ցույց տալ, որ Ղարաբաղը միայն հակամարտություն չէ, այլ նաև երիտասարդ հանրապետություն, ով գալիս է դարերի խորքից եւ այսօր կառուցում է ժողովրդավարական պետություն, կերտելով իր ապագան։ Ասկերանի շրջանի Արմենակավան գյուղի դպրոցի մասինը Բելլա Լալայանի ռեպորտաժը։ Արմենակավանի դպրոցը նորակառույց ոչ տիպային շինություն է, իսկ զբանը կառուցվել է որպես բնակելի տուն, սակայն շահագործման է հանձնվել կրթօջախին, որն էլ հենց այդ բնակելի տանը գործում է 2001 թվականից։ Մի քանի տարի առաջ դպրոցում մտահոգված էին աշակերտների թվի աճով պայմանավորված դասասենյակների սղության խնդրի հնարավոր առաջացմամբ, ասում է դպրոցի ուսուցիչ Լարիսա Ջահանգիրյանը։ Սակայն օբյեկտիվ ու սուբյեկտիվ պատճառներով պայմանավորված աշակերտների աճը տեղի տվեց նվազմանը։ Նախկինում աշակերտները շատ-շատ են եղել։ Եղել է նույնիսկ, որ 9 դասարանում էլ սովորող աշակերտներ են եղել։ Ճիշտ է, քիչ էին քանակով, բայց 9 դասարանն էլ գոյություն ունեն։ Կամած-կամած քչացան, քչացան երեխաները, դարավ կոմպլեկտավորված։ Այսօր եղած դասասենյակները բավարարում են դասընթացների կազմակերպման համար, սակայն փաստը ոչ թե ուրախացնում, այլ մտահոգվելու պատճառ է դարձել դպրոցի տնօրինության համար։ Իսկ ընդհանրապես ստեղծած պայմաններից դժգոհ չեն կրթօջախում հիմնական դպրոցի համար գույքը, գրենական պետույքները, դասագրքերը լրիվ բավարարում են։ Աշակերտների քանակի նվազումը առաջ է բերել նաև այլ խնդիրներ։ Դպրոցը ունի 3 աշակերտ։ Շատ ցավալի է, որ կրճատվել են նաև հաստիկները, թեթեխ աշխատակիցների, բնականաբար նաև տնօրինությունը։ Այսօր դպրոցը գտնվում է Խրամորթի միջնակարգ դպրոցի հովանավորության տակ եւ որպես մասնաճյուղ դասարան։ Դպրոց էլ չէ, մասնաճյուղ դպրոցը վերանվանվեց մասնաճյուղ դասարանի։ Բնականաբար ժամերն շատ քիչ են, ոչ մեկը դուրքաչափը բավարարված չի։ 3 աշակերտ, որից մեկը սովորում է 3-րդ դասարանում, իսկ երկուսը սովորում են 6-րդ դասարանում։ Այսպես Արմենակավանի դպրոցը տարիների հետ մեկտեղ ոչ թե աճեց ու զարգացավ, այլ դարձավ Խրամորթի դպրոցի մասնաճյուղ դասարանը՝ 3 աշակերտով, 4 ուսուցիչով։ Կրկին լիարժեք դպրոց ունենալու հերանեկարի հույսեր կրթօջախի ուսուցիչներին ներշնչում են գյուղի նախադպրոցական տարիքի երեխաները։ Բնականաբար դպրոցը իր էությամբ այն ճոխությունը չունի, ինչպես որ եղել է։ Եկող ուսումնական տարվանից արդեն սկսվում են նախադպրոցական երեխաներից 4, 3, 2, 1։ Համենայն դեպս առաջին դասարանցիները գալու են հերթականությամբ նույն դասարանները բարձրանալու են։ Ըստ ճեղքվածքը վերանալու է։ Բելալալայան այսօր Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Ուսանողների միջազգային օրվան էր նվիրված 3 Արցախի մայրբուհում կազմակերպված միջոցառումը, որին ներկա էին ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, կրթության եւ գիտության նախարար Սլավա Ասրյանը, մշակույթի եւ երիտասարդության հարցերի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Հյուրերը նախ հարգանքի տուրք է մատուցել Արցախյան պատերազմում զոհված Արցախի պետական համալսարանի ուսանող ազատամարտիկների հիշատակին։ Ուսանողներին շնորհավորել է ԼՂ կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Սլավա Ասրյանը։ Վերջին տարիներին տեսնում եք, որ աշխարհի ցանկացած ծայրից ցանկացած գիտական դեր քաղաքական գործիչ գալիս ու հանդիպում է Արցախի պետական համալսարանի եւ յուս ուրերի ուսանողների Եվ սա իմ նպատակ չէ։ Կամ մեր հայաստանյան գործիքները, որ յուրաքանչյուր անգամ այցելելով ակասկած մինչև որ չեն հանդիպում ուսանողության աստրանոկազմ հետ նրանք հա, իրենց առաքելությունը չեն համարում ավարտված մեր մենաշարը։ Ասել է, թե ամեն ինչ ամեն պայմաններ ձեզ համար ստեղծում է։ Եվ ամենակարևորը, որ դուք կարողանաք նաև հասարակական ակտիվություն ցուցաբերել։ Եթե դուք այս տարիներին չկարողացեք ձեզ դրսևորել, տարիների ընդհանուր համասարական միջոցառումների որպես հանրապետություն կազմակերպում է երկու, դուք արդեն դրանով իսկ ավարտելուց կլինեք որպես եւ մասնակից եւ որպես մեր պետությանը նույնված տարածիկ։ Ուսանողների միջազգային օրվա արդիվ Արցախի պետական համալսարանի ռեկտոր Մանուշ Մինասյանը 2015-16 թվականներին բուհական միջոցառումներին ակտիվություն ցուցաբերած մի խումբ ուսանողների ապարգևատրել է պատվոգրերով, դրամական խրախուսանքներով եւ նվերներով ցանկանայի շնորհավորել մեր բոլոր ուսանողներին, ուսանողների միջազգային կողմնակցությամբ։ Ցանկանալով նրանց բոլորին երան, ուժ, հաստատուն կամ նպատակասվածություն, ինչպես նաև ուսման մեջ հաջողություններ եւ մաղթելով հույսերով ու նպատակներով իր ապագան։ Մանուշ Մինասյանը շնորհավորելով ուսանողներին նշել է, որ անկախության 25 տարվա ընթացքում հաջողվել է մեծացնել, կրթել ու դաստիարակել ազատատենչ հայրենասեր սերունդ։ Նա համոզմունք է հայտնել, որ ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ գործնական կիրառություն կունենան։ Ուսանող կարող է դեր ոչ միայն օրենական համակարգում, այլև նաև սոցիալ ու տնտեսական զարգացման բոլոր ասպարեզներում։ Եվ ես արդեն մի քանի անգամ դրա մասին բարձրացնել եմ, այսօր օգտվելով այդ հանգամանքից, որ ներկա է նաև մեր պետական այրերի նորից եմ ուզում առաջարկել, որ մտածել գուցե մեր ազգային տոնը ունենալու, սամոգի մեր օրը ունենալու համար եւ եւս մեկ անգամ այսպիսի դրամատուրգություն ստեղծել եւ համալսարանի եւ համալսարանի դուրս ուսանողներին շնորհավորելու էին եկել տարբեր պարային խմբեր համար 8 եւ 11-րդ դպրոցների աշակերտները։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ստեփանակերտի Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցում այսօր աշնանային հանդես էր։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Այսօր Արավոտյան թեպետ արևը չեր ժպտում ու օրը բացվել էր ավելի շատ տերյանական տրամադրությամբ Աշոտ Ղուլյանի անվան համար երկու հիմնական դպրոցի թիթեռնիկ նախապատրաստական խմբում 32 արևներ սեր ու ժպիտ էին շողարձակում։ Արևի պես լուսավոր երեխաները աշնանպես գունավոր սենյակում ներկայացնում էին իրենց աշնանային հանդեսը։ Մեր Հարգում են քեզ աշու, կաղջումի քեզ դուբերով, հատասավ, պետակ, տասակերի զուրուցուր, ուր է բրնե շատանուր։ Այս փոխիկն է, այս շիրն է, Նաև երկու պարով համեմված հանդեսը մի բուր արև էր աշնան մշուշում։ Յուլիա Վանյան այսօր։ Դուք լսում եք լուրեր։ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդիարովը եւ Ֆրանսիայի արտգործնախարար Ժան-Մարկ Էյրուն նախորդին քննարկել են Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Նախարարները նշել են բանակցային գործընթացը շարունակելու անհրաժեշտությունը։ Մամեդիարովն ընդունել է Ֆրանսիայի առաջարկը ԵԱՀԿ արտգործնախարարների խորհրդի շրջանակում 3 գումարած 2 ձևաչափով հանդիպում կազմակերպելու մասին, որը կընթանա դեկտեմբերին Համբուրգում։ Էլմար Մամեդիարովը հանդիպել է նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի նոր ֆրանսիացի համանախագահ Ստեֆան Վիսկոնտիի հետ։ Ադրբեջանի պաշտոնյաները ու լրատվամիջոցների մի քանի աղբյուրներ հայտնել են այն մասին, որ Բաքու մտադիր է Իսրայելի հետ գործարք կնքել երկաթե գմբեթ հակաութային պաշտպանության համակարգ ձեռք բերելու նպատակով։ Սակայն փորձագետ Ջոշուա Կուչերայի կարծիքով, չնայած պատրաստվող գործարքի մասին բազմաթիվ հաղորդագրություններին, քիչ հավանական է, որ Ադրբեջանը իրականում ձեռք բերի այդ թանկարժեք համակարգը, որը տեխնիկապես չի կարողանա բավարարել Բաքվի պահանջները։ Նրա խոսքով նման տեղեկությունների տարածումը ավելի շուտ խոսում է այն մասին, որ Ադրբեջանը մտահոգված է նրանով, որ Հայաստանն առաջ է անցել սպառազինումների մրցավազքում։ Հայաստանի կողմից Իսկանդերների գնման համատեքստում Ադրբեջանն անկասկած փնտրում է իր հակաութային պաշտպանության հնարավորությունները բարելավելու ուղիներ, լինեն դրանք Ֆրանսիայում թե այլուր, բայց երկաթե գմբեթի ձեռքբերումը քիչ հավանական է, նշել է Կուչերան։ Մարզասերների համար Ռուսաստանի Դոնի Ռոստով քաղաքում կայացած խառը մենամարտերի մրցաշարում Դավիթ Խաչատրյանը պարտության է մատնել Ուկրաինայի ներկայացուցիչ Անատոլի Սաֆրոնովին։ Խաչատրյանն իր հաղթանակը նվիրել է ապրիլյան պատերազմում զոհված Արցախի հերոս գրծեր սերժանտ Ռոբերտ Ավաջյանի հիշատակին։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անբավարարություն։ Առավելապես առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հյուսիս-արևմտյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 4 աստիճան ցրտից 1 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 9 աստիճան տաքություն։ լրատվական ծրագրի հերթական թողարկումը սպառված է։